פרק ב' ונפש כי תקריב קורבן מנחה לאדוני, סולת יהיה קורבנו, ויצק עליה שמן, ונתן עליה לבונה, והביאה אל בני אהרון הכהנים, וקמץ משם מלוא קומצו, מסולתה ומשמנה, על כל לבונתה, והקריב הכהן את אזכרתה, המזבחה, איש ריח ניחוח לאדוני. והנותרת מן המנחה לאהרון ולבניו קודש קדשים מאישי אדוני. וכי תקריב קורבן מנחה מאפי תנור, סולת חלות מצות בלולות בשמן, ורקיקי מצות משוחים בשמן. ואם מנחה על המחבת קורבניך, סולת בלולה ושמן מצה תהיה. פתות אותה פיתים, ויצקת עליה שמן, מנחה היא. ואם מנחת מרחש את קורבניך, סולת בשמן תעשה. והבאת את המנחה אשר יעשה מאל אל אדוני, והקריבה אל הכהן, והגישה אל המזבח. והרים הכהן מן המנחה את אסכרתה, והקטיר המזבחה, איש ריח ניחוח לאדוני. והנותרת מן המנחה לאהרון ולבניו קודש קדשים מאישי אדוני. כל המנחה אשר תקריבו לאדוני לא תעשה חמץ, כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישי לאדוני. קורבן ראשית תקריבו אותם לאדוני, ואל המזבח לא יעלו לריח ניחוח, וכל קורבן מנחתך במלח תמלח, ולא תשבית מלח ברית אלוהיך מעל מנחתך, על כל קורבנך תקריב מלח. ואם תקריב מנחת ביכורים לאדוני, אביב כלוי באש גרש כרמל, תקריב את מנחת ביכוריך, ונתת עליה שמן, ושמת עליה לבונה, מנחה היא. והקטיר הכהן את אזכרתה, מגרשה ומשמנה, על כל לבונתה, אישל אדוני.